bekend was wat hij voor Israël gedoen het. Ook die gebeente van Josef wat die kinders van Israël uit Egypte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jacob van die kinders van Jemor, die vader van Sichem, vir honderd geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef als erfdeel ontvang het. En toe Elisar, die sien van Aron, gesterf het, het hulle hom begrawe op die hevel van sy sien Peneas wat aan hom gegee was op die gebergte Ephraim.